Rīgā sults reits, mašinā rodēja mīnus 10 grādu, kopā kā ik ceturtdienu kopā ar jums ir prīsteris Mortenč. Turpinosim mūsu pordūmas par kristeigos ētikas jautājumiem. Šodien mazlītiņi padomosim, kas ir kristeigais svātkums un par bazneicu, kā par moti un vujceitoju. Kristīgais svātums raksturojās ar to, ka tiem, kas mīļoja Dievu, visas, līk, nu, visas lītis nok par lobu, jo kurus jis ir sokumā nūzēmies, tūs arī jis nūliem izdarēt leidzīgus savam tālam. Jis sokumā nūzēmies, savā dāla tālam, lai es būtu pirmdzimtais daudzu broļu starpā. Un tūs, kurus ir izavielis, tūs ir aicinojis. Un tūs, kurus ir aicinojis, tūs arī attaisnojis. Un tūs, kurus ir attaisnojis, tūs ir arī pagūdinojis. Un šo mēs fragmentu varam lasīt papustuļa povula viestuļas rūmīšiem 8. 8. nūdaļā 28. līdz 30. pantam. Savukārt eh, dogmatiskajā konstitūcijā Lumen Gentium mēs losam aicinojums uz kristēgos dzīves pilnību un uz mīlestības pilnību ir dūmots visiem, kas tic uz Kristu, lai kaida arī nebūtu jo korta vai sabiedrības stovūklis. Tātad visi cilvēki ir aicinoti uz svātumu. Nevelti Jēzus soka, esiet pilnīgi, ka jūsu dabasu tavs ir pilnīgs mums vajadzīgs eh, gorīgs progress, kas vad ar cīšokā vīnotībā ar Kristu, un šo vīnotību sauc par mistiku, jo ar svātajiem sakramentīm te jām daļēbu Kristus nūslāpumā un jimā svātos treisvinības nūslāpumā. Un nevelti sokā, ka šos lītis nav līdz golam mums cilvēkam atklātas, bet mēs ar savu protu varam nojaust un Dievs savā apredzībā mums dūt pazēt šos lītis. Dievs mūs visus aicina uz šo cīšu vīnotēbu ar jū, pat ja īpašas mistiskos dzīves žēlestība vai urkortējas zemes tiek dūtas tikai dažiem, lai darētu zinām un apelnētu dovunu, kas tiek dūta visiem – zinām, ka ceļš uz pilnību vad caur Kristu. Svātums nav īspējams bez atsasacējušanos un gorēgas cēņas, gorēgu attīstība ītver sevi askiezi un atsasacējušanos šotot arī, kā mēs sokam, mirdījušanos, kas pakopeniski vat uz dzēvošanu mīrā un prīkā, kā tu apsūlas vietības. Un svātais Gregors – no Nīcas ir rakstējis, tas, kurš kopi ar vien augstāk, nekod nabeidz īt no sokuma, uz sokumu caur sokumu, kam nav gola, tas, kurš kopi ar vien augstāk, nekod naporstoja vielietis tū, ko jis jau pazeist. Jā, kristētis savu aicinājumu pīpilda baznēcā un vienotībā ar visiem kristētājiem, tātot mēs šo svātumu varam uh, veidot kūpīnā, kas ir veidota pazateicūtīs Kristum, un baznēcā īs uzņem dīva vordu, kas satur Kristus likumu, kā mēs losam pie apustuļa povula viestuļa galantīšam sastajā nūdaļā ūtrajā pantā. Baznēcā kristīts sajem sakramentu žielestēbas, kas ir atbalsts jo ceļā, un baznēcā izmocās no svātū pīmāra īpašnumu svatokos jaunavas Marijas, es īpazeistās arī ar autentiskom līdzēbom, kuras nīc tī, kas timā dzēvoja. Ja tā labi mēs padomojam, ka mums ir vajadzīga tikumiska dzēve, un tikumiska dzēve ir goreiks kults. Varētu sacīt, ka mēs upurējam sevi par dzēvu svātu un dīvam pateikamu upuri – tai arī uzsver apustulis povus viestulē Rūmīšiem 12. nodaļā. Bazneica ir Kristus mistisko mīsa, ko mēs veidojam kliepī, vīnoti ar jo upuri svātajā Euharistijā un liturgijā un svātu sakramentu pīmšanā, lilkšanā un mocībā sazavīnojās ar Kristu žielistību, lai apgaismotu un uzturātu kristēgu reicēbu – Kā kristeigo dzēve kūpumā, tā arī tikumisko dzēve savu olūtu un virsūtni rūt euharistiskajā upurī. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausīties dienas katehēzi, kā ik ceturtdienu kopā ar jums ir prīsters Mārtiņš, pulkstiņa roda 9 un 14 minūtes un turpinojam mūsu pordumus. Tātad, kā es teicu, ka bazneica tī esam mēs poši – Un tas, kas ir kristēts un nav brīvprotīgi izastojis no baznēcas, tas ir baznēca. Un apustulis povuls apraksta baznēcu simboliski, kā jau minēju, ka baznēca ir Kristus mistisko mīsa. Mīsa, kas mira, cēlēs augšā un kas tagad dzēvo un dora pasauli dzēvo un skaidrs, ka mums nokās grūti šudien īsa justīs povula dūmu pasaulē, tūmēr arī šudien mēs varam bez aizsprīdumiem salīdzinot bazneicu ar kristusko mīsu, ka viens ķermenis izteic vienmēr vīnu vīneibu un visas ķermeņa daļas sadarās kūpā, un visi ķermeņa ļūcekļi ir ļoti svarīgi un derīgi – ja apustulis povuls salīdzinoja baznīcu ar kristisku, Kristus mistisku mīsu, to tas nanozīmē, ka mēs visi caur kristēbu esam kļuvuši par šo ķermeņa lūcekļiem un visi kopā veidojam vīnu vīnēgu ķermeni. Tātad baznēca nav tikai kaut kāda institūcija, baznēca nav arī tikai pāvests, veiskupi, prīsteri, klūstermosas, vien, bet baznīca esam mēs poši, un kotris baznīcas lūceklis ir arī vīna baznīcas daļa. Kā mēs zinām, ka ķermenis var tikai to dzējot, ja tas sasa, sasastrodojās ar visiem porējiem ķermeņa lūcekļiem. Dzējus ir tas tikai tot, ja visi lūcekļi harmoniski strodoja. Tātad tas nozīmē, mēs katrs atsevišķi dūdam baznēcai daļu dzēvības un siltuma, ka ķermenis dzēvo caur suvu lūcekļu dažaidību, tā arī baznēca dzēvoja, strodoja un izstaroja siltumu vai soltumu caur mums visiem. Un mūsu katra tikumisko dzēve, goreigo dzēve veidoja mūsu kūpīnas, mūsu baznēcu. Un zinām, ka Tāpat katrai ķermeņa daļai ir savs speciālais uzdevums, arī mums katram ir savs personiskais pīnokums draudzē baznēcā. Citu reizi mēs um, dziežam dažādus pormatumus, bet uh, neviens nedrīkst teikt vai domāt, es to nevaru darīt, lai to dara citi, tie ir loboki, spiegoki, nā. Katram no mums var uh, katrs no mums var un katram no mums vajag darīt baznīcu loboku, tāpat draudzī, dzēvoku, siltoku, enerģiskoku, un atcerēsimies arī varbūt e, pagožu gotu vai vēl dažus gadus atpakaļ, kad notika aptauja sinodālajam ceļam draudzē, kā es varu īzasaistēties draudzes dzēvē, kā es varu īzasaistēties baznēcā, kā es to varētu veidot. Kā iztūdora, tas ir jozuna kotram atsevišķi, un svātais apustulis povuls soka sova laika draudzes lūcekļiem, un šeit nosauc vairokas harizmas veidus, jeb dovanu veidus, apustuļa, pravīša, skūlotoja, runotoja un tai toļok. Varētu sacīt, ka mūsu dīnu laikmetā ir nokušas klot daudzas citas jaunas harizmas, kā piemēram jaunīšu un bārnu vadētoju, baznēcis kūra lūcekļi, slimu apmaklātoji un klusi pacīteiga citu uzklausētoji un tā stoļok, un katrā draudzē tas ir sovojdok, vīnā varbūt ir vairok, vīnā var mozok, bet ja eh, viņš šeidas vai citādas harizmas apdovanots nadreikst skaitēt sevi par kaut ko loboku, īvāromojoku, jo visas dovonas, jau harizmas nok no svāto gora, un visi kūpā strodoja, varētu sacēt, pie kristeigos, pilnvērteigos, kas baznēcis veidošanas un tas mums katram ir joatcerās. Vēl mēs varam atcerēties, lai vasals ķermenis dzīvotu pilnvērtīgu vasalu dzīvi, ir vajadzīgi visi tos lūcekļi, un tas pats attīcās arī uz bazneicu draudzi, lai te spātu izvest dzīvē Jēzus Kristus silteibu, tai ir vajadzīgi visi tos pilnvērtīgi un piltīsēgi lūcekļi – un zinām, ka vajadzīgi gun jauni un vaci, mozi un leli, slimi un vasaļi, visus pieejas ir labus un vajadzīgas. Un bīži vien varbūt eh, biedēgi ir skatētīs eh, uz tom lītom, kas draudzi škeļ, kas ir pretrunā pret vīnoteibu, varbūt nasaderēba, dusmes, īnaids, īzaļaunošanos, navīnlēdzēba, bet atcerēsimies, ka kristeigo draudze nav nivīna naderēga vai līka, līka lūcekļi, ka visi mēs esam derēgi. Taids, kaicis ir un taidu, kaidu divs jau ir radējis. Un sevišķi šodien mēs pirmajā lasējumā, svātajā misē, losam par pirmo cilvēku radējušo, nu, nu radējušanas gromatas fragmenta. Tā, tad, uh, protams, atcerēsimies, ka arī mulā stovātais un kritizētojas pīdara draudzē baznēcai, arī iznes savu daļu atbildības pret citiem draudzes lūcekļiem, un vienmēr mums katram ir jopadomoj, kā mēs reikojamies, kā mēs to veidojam, un kāds ir mums, mums sniegums un deve, davums eh, munai kūpīnai, munai dzēvisvītai draudzē, uz kuru es eju. Protams, eh, mēs visi dažkort izjūtam tendenci pret vīnu vai otru līdz cilvēku īturēt zināmu noraidošu atturību, un šādas noraidošas tendences īspaidoti mēs otri varam arī citus ītekmēt, kāpēc mūsu dūmam tas naidarās, varbūt mūsu personiskajos dzīves jāgus rāmjūs ir kaut kas cits, bet eh, bieži vien mēs saprotam, ka mēs viens otram esam vajadzīgi. Tātad leloki vai mozoki, vecoki vai jaunoki, mēs visi veidojam draudzi, veidojam nokūtni, mēs visi līdzinojam par Kristu un sludinojam lobu viesti. Nevelti mēs arī lūdzamies, arī tavs mūsu lūgšanā, lai Dievs nok tova valsteiba un tāpat, lai Dievs noteikti ausprots palīdz mums veidot draudzi, veidot tovu mistisko mīsu. Un katra ķermeņam lūceklim ir tikai viens uzdevums, tāpat kā katram kristītim ir savs specifiskais, personiskais uzdevums, un skaidri mēs visi nesam atbildību par draudzes dzēvi, bet mēs nesam spējīgi padarīt visu vīni poši ja runājam par atbildību, tad uzņemtīs atbildību nanozīmē vēl, ka par visu mēs esam atbildīgi. Ja kāds domā, ka jis nav aizvītojums, tad tas varētu sacīt skotās napareizā virzīnē. Mēs visi esam aizvītojumi, bet mēs nadrēkstam sevi arī porslūgot ar navajadzīgajiem darbiem. Un te tāpat nanu vīna baznēca naprosa kaut kādus lelus panokumus, bet tik daudz, lai katrs cilvēks, katrs kristītis darbā īlīgs savu personisku darbu, savu laiku, savu liekšanu, un svētais gors jam ir devis dovanas, ar ko jis var dalētīs. Un tikai šaidā veidā bazneica var kļūt dzēva. Padūmosim par mūsu attieksmi pret bazneicu un par savu kolpošanu un vītu timām. Es zinu, ka mīli mani tu, un man ar to pietiek labi. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausītājs Dīnes katehēzi, turpinojam toļok pordomas par dažādiem kristeigos ētikas jautājumiem un šodien pordomojam par bazneicu, kai raugsta apustulis povuls pirmā viestulē Timotejam, ka bazneica ir patīsības pilārs un bolsts, it sevišķi tū mēs varam atrast pirmo viestuļa Timotejam 3. nūdaļa 15. pants. No Kristus ar apustuļiem ir saiemis svinēgu pavieli sludinot un saglabot patīseibu, un bazneica ir visas tīseibas vienmēr un visur pasludinot morālis principus – arī tūs, kas attīcas uz sabiedrisko kortēbu un izdarēt sprīdumu par visam cilvēku darbības sfērām, tik to, cik to prosa cilvēka personas pamat patīsības un vieseļu pestējušana. Un gribu teikt, ka bazneica nav kaut kāda laiceiga institūcija. Jā, bazneica ir savi likumi, noteikumi, bet bazneica veido cilvēku goreigu dzēvi un baznīcas morolos lītes pamocat savu katehēzi un uzrunom, izmantojot gan goreigu autoru darbus, gan dažādu teologu darbus un tādā veidā pazateicūtīs baznīcas gonu vadeibai un mūdreibai no paudzes uz paudze tik tolok nūdota kristeigota tradīcija, jeb kristeigos morāles montojums, kas sasto no likumi, baušļi un tikumi, kas izīt no ticēbas kristum, ko atdzēvinoja arī mīlestība, leidzos eh, lūkšanai es ticu un tavs mūsu lūkšanai katehēzes pamatā varam sacēt, ka tradicionāli ir bijis dekalogs, jeb desmit dīva baušļi, kas dod svarīgākos morāles dzēvis principus visiem cilvēkiem, ticēba un evangēlija prakse kotram cilvēkam dod kristēgos dzēvis pieredzi, kas apgaismo cilvēku un dora jū spīgu novērtēt gan dīviškos, gan cilvēciskos lītes saskaņā ar dīva goru. Un, protams, mēs kristīši ar savu dzēvi sekojot Kristum, mēs veidojam dīva valstību šeit virs zemes un varētu sacēt arī pā, pautrinajam dīva valstības atnokšanu, taisnības patīsības un mīra valstības atnokšanu. Ī to piec napamat novārtās savu šo zemes uzdevums atsavainojas, bet uzticīgi saviem skūlotojiem ītū pilda taisnīgi ar pacītību un mīlestību. Taitoda evangēlija sludinošana un baznēcas misija pasaulē, tos galvenais uzdevums un nosacījums ir kristētu uzticība. Jā, ja mēs vēlamies atstot baznēcu, aiziet brīvprotīgi, tad mēs zaudējam arī uzticību, un uzticība ir ļoti svarīga arī Dīvam. Un, protams, kad mēs šo so uzticību atjaunojam Dīvam, tad, kad mēs aizējam pie gondorēšanas sakramenta, kad mēs nužālojam savus grākus un doram savu sirdi, savu dvieseli, teiru bez grākiem. Un tikumis, ka dzēve ir ēst atbildēga nasautēgai darbēbai, ko Dīva mīlestība daudz ko ir veikusi – cilvēku lobā. Un bīži vien, eh, lai atklotu cilvēkiem savas patīsēbas spāku un storojumu glopšanas viests jostaprina ar kristeigos dzēves līdzēbu. Un bīži vien man ir pordomas, kas kristīšam ir triuts, ka jis vēlējās pamest bazneicu, kopiec ir tis īmaslis, kopiets negrib veidot savu dzīvi balstūtīs lūgšanā, tradīcijai un tam, ko dovoja baznēcu. Vai cilvēks, kas grib atstot baznēcu, nadomāja par savu piesteišanu, svārderēšanu, par milžēgu dzīvi, un, protams, jā, ir daudz dažādi veidi un ceļi, kā īmontota uh, milžēbu, bet uh, mums kristīšiem pamats ir uh, Jēzus Kristus un jo īstodētī sakramenti un baznēca, kā Kristus mistisko mīsa. Tātad, krist, kā mēs lasām vienā no nu, Vatikāna otro koncila dokumentiem, ka kristeigos dzēvis līdzēba un dorbi, kas paveikti pordabiskā gorā, ir tik spiecēgi, ka pīvalk cilvēkus ticēbai un dīvam. Tā kā kristīši ir Kristus mīsas lūcekļi, jī arī ar savu porlīcēbu un tikumēbas pastovēbu sekmē baznēcas, varētu sacēt, izglītošanas dorbu, ka Bazneica pieaug, pazalinojās, atteistos ar savu ticīgu svātumu, un šeit mēs varam lasīt eh, viestulē Efezīšana 4. nodaļā 13. pantā. Un, protams, šeit vienmēr gribētos arī atcerēties arī svāto Augustīna vārdus, kas soka mīli un dori, ko tu gribi, bet tūmāri ļoti bēstami citēt svātu Augustīnu, najamūt vāro šos dūmus kontekstu, un dūma kļūst saprūtama, ja šī vordi ir, ir atrunami timā, ko šis svātais grib pateikt, ir, un tas atrūdams arī Joņa eh, viestule, ko jis arī raksta, uh, savus komentārus, un šis citāts varbūt ir eh, ņemts no to, un mazliet gribas arī šo komentāru nūlasēt. Tātad tavs atdeve Jēzu Kristu, kur jau bija nūdevis jūdas, vai te nav vīna un to puša darbība, vai divs tavs jau nūdeve tāpat kā jūdas, mēs nekaidā ziņā to nadomojam, jūs sacēsit – bet es neesmu as, tas ir apustulis povuls, kas roksta rūmīšim. Jis nažāloja pat savu vīnēgu dālu, bet atdeve jū par mums visiem. Un galatīšiem jis roksta tai, tavs, jo atdeve, un jis pats sevi atdeve, kas to tački ir tāvu, kas atdūt savu dālu, un dālu, kas pats sevi atdūt no judasa, Jēzus mocekļa, kas atdūt savu skūlotoju. Starpēba ir tei, ka tavs un daudz darbojās mīlestības vordā, bet jūdas snūdevības vordā. Dīvs tu darēja mūsu dvieseļu glopšanu un pesteišanai, jūdasam protā bija tikai darējuma cena. Te ir atšķirība nūdūmūs, kas nosaka atšķirību darbībā. Runa ir par vienu un tū pošu faktu, bet ja mēs sprīžam par tū piec nūdūma, kas tam bijis pamatā, mēs mīļojam vai nulodam. Taida ir mīlestības vara. Tu vari redzēt, ka vīneigo te nosaka reālu atšķirību cilvēka darbībā. Vīneigā līte, kas nosaka šo atšķirību, ir mīlestības saknes. Daudzas darbības var liktī šķītami lobas un tūmār, tos naizīt no mīlestības. Tu tīvāroji šo ļoti mozu priekšrokstu – mīļoj un dori, ko tu gribi. Varbūt tu klusēji, dori to aiz mīlestības. Tu runoj, lai mīlestība diktē tavus vārdus. Tu pormet broļam, dori tu no nu mīlestības. Tu gribi jū pasaudzēt, lai arī tas nok no nu mīlestības. Ja mīlestība sakņojās dziļi tavā sirdī, tu tevi var nest tikai brēnīgus augļus. Tā lūk, svātais Augustīns uh, raksta un komentēja šūs vārdus, kas arī adresēti mūsiem. Šo raidējumu gribu nobeigt, gribu teikt jums šodien lielu paldies, ka bijat kopā ar mani šajā katehēzes stundā. Vakar bija zip mariotons, kod vocem zīdojumus radējis uzturēšanā. Sirsnieks paldies visiem, kas mūsus atbalsta, kas zīdoja, kurš varbūt napaspēja vakar nozīdot un atbalstēt mūs, tu varat arī darīt šodien. Vēl atkortošu zīdojumu tolruni, runi, kontakts ir 900-06769 un arī citas īspējas, kā jūs varat mūs atbalstīt radio Marija darbību, varat atrast arī internetā mojas lopā rml.lv sadaļā zīdojumi. Sirsnieks, sirsnieks, jums liels paldies par jūsu atbalstu. Vīra jums visiem jauku un svietēgu šo zīmes ceturtdienu un teikamies jau nokamajā nedēļā ar citu tematu, lai slavēts kungs Jēzus Kristus. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!